O vrolijk, maar daar die stad zal nou leeg worden. Daarom sê die Heere wat oor alles regeer, daar die dag zal die jongmanne van Damaskus in die straten van die stad val, en die soldaten zal stil worden. Ek sal een vier aansteek teen die meer van Damaskus, en die mooie wijze wat koning Ben Hadad gebouw het, sal afbrand. Die Heere praat oor die stad Ketar en oor die lande van Gasor. Koning Nebukadnezar het hulle oorwin. Die Heere sê, Jullie moet gereed maak en na Ketar gaan, jullie moet die oosmense verwoes, jullie moet hulle tente vat en hulle skape en bokke, hulle tentoeke en al hulle goed. Jullie moet hulle kamele wegvat en jullie moet vir die mense skree en sê, daar kom skrik van al die kanten. Mensen van Gazor, die Heere sê jullie moet vlug, jullie moet weghardloop, jullie moet diep wegkruip, want koning Nebekadnsar het een plan gemaakt teen jullie, hy wil iets doen teen jullie. Die Heere het vir Nebekadzar gesê, Julle moet gereed maak en julle moet de volk gaan aanval wat denk hulle is veilig. Hulle stede het nie poorte wat kan toesluit nie, en hulle woon alleen. Julle kan hulle kamele vat en ook hulle baie skape en bokke. Ek sal hierdie mense wegjaag na al die kanten toe, hierdie mense wat die kanten van hulle koppe kool skeer. En ek sal hulle laat bang word vir almal wat daar voorbij loop. Dit sê die Heere, Gassel zal een plek wees vir jakalse, daar sal nooit weer mensen woon nie, nie een mens sal daar bly nie. Die profeet Jeremia het gehoor die Heere praat oor die land Elam. Dit was kort nadat Sedekia koning van Jeda geword het. Die Heere wat oor alles regeer, sê, ik zal die pijl en boog van die mensen van Elam breek, ik zal hulle beste soldaten laat sterf. Ik zal die winde laat waai oor die Elamite, die winde uit die ooste, die weste, die noorde en die zuiden. Ik zal hulle wegjaag voor al hier die winde, ik zal hulle wegjaag na al die kanten toe, daar zal bij elke volk een paar elamite wees. Ik zal die elamite laat bang word vir hulle vijande wat hulle wil doodmaak. Die elamite zal voel brand die vier wanneer ek kwaad is en hulle laat zwaar kry. Dit sê die Heere, die Heere sê, ek stier vijande met zwaarden naar die elamite toe totdat die elamite allemaal dood is. Ik zal zelf in Elam regeer, ik zal hulle koning en hulle ambtenare allemaal laat sterf. Dit sê die Heere, die Heere sê ook, maar later zal ik dit weer goed laat gaan met die Elamite.